U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Noćno putovanje. Hvalje neka je onaj koji u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On u istinu sve čuje i sve vidi a Musa smo knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili. Mjesto mene, gospodara drugog ne uzimajte, o potomci oni koje smo sa Nuhom nosili. On je doista bio rob zahvalni. I mi smo u knjizi objavili sinovima Israilovim, vi ćete doista dva puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati i kada dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše silno moćne. Oni će uzduži poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetne će se ispuniti. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas i mecima i sinovima i učinit ćemo vas brojnijim. Sve što činite, činite sebi, dobro i zlo. A kad dođe vrijeme druge prijetnje, ćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u hram kao i prvi put ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše. I gospodar vaš će vam se opet smilovati. Ako vi ponovo započnete, započet ćemo i mi, a džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest – da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vriju bolnu patnju pripremili. Čovjek i proklinje i blagosilje, čovjek je dosta nagao. I mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili. Znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili, kako biste mogli da tražite od gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali i sve smo potanko objasnili i svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati. Onaj ko ide pravim putem, od toga će samo on koristi imati. A onaj ko luta, na svoju štetu luta. I nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, a mi nijedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali. Kad hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili, a dovoljno je to što gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova svojih. Onome koji želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti u kome će se osramoćen i odbačen peći. A onaj koji želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernike, trud će mu hvali vrijedan biti svima njima i jednima i drugima. Dajemo darove gospodara Tvoga, a darovi gospodara Tvoga nisu nikome zabranjeni. Gledaj kako jednima dajemo prednost na drugima, a na onom svijetu razlika u stepenima i prednostima bit će doista veća. Ne uz Allaha nekog drugog Boga, da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite, kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se. Oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni pa, Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šeitanova, a šeitan je gospodaru svome nezahvalan. A ako moraš da od njih glavu okreneš, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im bar koju lijepo riječ reci. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu obskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove svoje. Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, i njih i vas mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put. I ne ubijte nikoga koga je Allah zabranio, osim kad pravda zahtjeva. A ako je neko ni kriv ni dužan ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoračuje granicu ubijanju, ta njemu je data vlast a od imetka siročeta što dalje, osim ako želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno, i ispunjavajte obavezu, jer ćete se za obavezu zaista odgovarati. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru, to je bolje i posljedice su ljepše. Ne povodi se za onim što ne znaš, i slu, i vid, i razum. Za sve to će se zaista odgovarati. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. Sve to je ružno, gospodaru tvome mrsko. To je mudrost koju ti gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaj Allahu drugog Boga, da ne bi u džehennem bio, bačen, prekoren i od milosti njegove udaljen. Zar je vaš gospodar vas sinovima obdario sebi, kao kćeri Melek je uzeo. Vi zaista izgovarate krupne riječi. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo da bi oni pouku izvukli, ali ih on sve više otuđuje. Reci da pored njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore. Oni bi onda potražili put do Allaha svevišnjeg. Hvalje neka je on i vrlo visoko iznad onoga što oni govore. Njega veličaju sedmera nebesa, i zemlja i oni na njima. I ne postoji ništa što ga ne veliča hvaleći ga, ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta. Kad čitaš Kur'an između tebe i oni koji u onaj svijet ne vjeruju, mi zastor nevidljiv stavimo, a na srca njihova pokrivače da ga ne bi razumjeli i gluhim ih učinimo. I, kada ti spomeneš gospodara svoga u Kur'anu, njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg. Mi dobro znamo šta oni žele da čuju kada dolaze da te prisuškuju i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore. Vi slijedite samo na čovjeka. Vidi šta o tebi oni govore. Pa onda lutaju i ne mogu da nađu pravi put. Oni govore, zar kad se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo kao nova bića doista biti oživljeni? reci hoćete i da ste kamen ili gvožđe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno. A ko će nas u život vratiti? Upitaće oni. A ti reci, onaj koji vas i prvi put stvorio, a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati. Kada to? Ti reci, možda ubrzo. Biće onog dana kad vas on pozove i odazvaćete se hvaleći ga i pomislit ćete da ste ostali samo malo vremena. Reci robovima mojim da govori samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Gospodar vaš dobro vas poznaje. Ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti, a mi tebi nismo dali vlast nad njima. Gospodar tvoj dobro zna, on je na nebesima i on je na zemlji. Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo zebur dali. Reci, molite se onima koje pored njega smatrate bogovima, ali vas oni neće moći nevolje osloboditi niti izmijeniti. Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više gospodaru svome približiti i nadaju se milosti njegovoj, i plaše se kazne njegove. A kazne gospodara tvoga svako treba da se čuva. I ne postoji ni jedno naselje koje mi prije sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti. To je u knjizi zapisano. A da ne šaljemo čuda. Zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali. Semudu smo kao vidljivo čudo Kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali a čuda šaljemo samo da zastrašimo. I rekli smo ti, svi su ljudi u Allahovoj vlasti, a san koji smo ti dali da usniješ i drvo ukleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude, mi zastrašujemo, ali njima to samo povećava i onako veliko bezvjerstvo. I kada reko smo melekima, poklonite se Ademu, oni se svi osim blisa pokloniše. Zar da se poklonim onome koga si ti od ilovače stvorio, reče. Reci mi, reče onda, evo ovoga koga si iznad mene uzdigao. Ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti. Odlazi, reče on, onima koji se za tobom budu upoveli i tebi. Kazna džehennemska bit će vam puna kazna. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im ortak u imecima i u djeci i daj im obećanja, a šeitan ih samo obmanjuje. Ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Gospodar vaš vas radi, pokreće lađe po moru da biste tražili njegove blagodati, jer je on prema vama milostiv kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo on. A kad vas on na kopno spasi, vi okrećete glave. Čovjek je uvijek nezahvalan. Zar ste sigurni da vas on neće u zemlju utjerati ili da protiv vas pješćenu oluju neće poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći? Ili zar ste sigurni da vas on po drugi put neće na more izvesti, i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni. Tada ne biste nikoga našli ko bi nas zbog vas na odgovornost pozvao. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i obskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. A na dan kad pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, će knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda. Onaj koji je na ovom svijetu bio slijep, bit će slijep i na onom i daleko od svakog dobra. I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio i tada bi te oni smatrali prijateljem. A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio i tada bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti. Tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao. A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istirali, ali tada ni oni u njoj ne bi dugo poslije tebe ostali. Jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protirali koje smo prije tebe poslali i niti nećeš naići na odstupanje od zakona našeg. Obavljaj propisane molitve kad sunce s polovine neba krene pa do noćne tmine i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. I probdi i dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati i reci, gospodaru moj, učini da umrem, a da si ti zadovoljan nome i učini da iz mrtvih ustanem, a da si ti zadovoljan nome i daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći. I reci, došla je istina, a nestalo je laži, laž zaista nestaje. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Kad čovjeku kakvu blagoda darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava. Reci, svako postupa po svom nahođenju, a samo gospodar vaš zna ko je na pravom putu. Pitaju te o duši. Reci, šta je duša, samo gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja. A da hoćemo, mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili, ti poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao, ali gospodar tvoj tebi milostiv i njegova dobrota prema tebi zaista je velika. Reci, kad bi se svi ljudi i udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje i govore nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš kao što tvrdiš ili dok Allaha i Meleka kao jamce ne dovedeš ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo. Reci, hvalje neka je gospodar moj, zar ja nisam samo čovjek, poslanik, a ljude, kad im je dolazila objava, odračalo od vjerovanja samo to što su govorili, zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao? Reci, kad bi na zemlji meleki smireno hodili, mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali. Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama, jer on zna i vidi robove svoje. Onaj kome Allah ukaže na pravi put, na pravom putu je. A onome koga u zabludi ostavi tome, mimo njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih na sudnjem danu sakupiti, licem zemlje okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo biće će džehennem, kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj. To će im biti kazna zato što u dokaze naše nisu vjerovali i što su govorili. Zar kad postanemo kosti i praha, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni? Zar oni ne znaju da je Allah stvoritelj nebesa i zemlje, kadar da stvori slične njima? i da im je već odredio čas oživljenja u koji nema sumnje, ali nevjernici samo poriču. Reci da vi posjedujete riznice milosti gospodara moga i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite. Čovjek je uvijek tvrdica. Mi smo Musau devet očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove, kad je precima njihovim došao i kada mu je Faraon rekao, ja mislim, o Musa, da si ti doista općinjen. Da je odgovorio, ti znaš da ovo nije dao niko drugi, nego gospodar nebesa i zemlje, kao očigledna znamenja. I ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati. I faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa mi potopismo i njega i one koji su bili s njim, sve. I poslije toga rekao smo sinovima Israilovim, naselite se u zemlji, pa kad smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane. Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo i na istinit način se on objavljuje, a tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo, da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. Reci, vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje, padaju licem na tle kad im se on čita i govore, hvalje neka je gospodar naš, obećanje gospodara našeg se ispunilo. I padaju licem na tle plaćući i on im uvećava strahopoštovanje. Reci, zovite Allah ili zovite milostivi, a kako ga god budete zvali, njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvo obavljaš, a i ne prigušuj ga, traži sredinu između toga. I reci, hvaljen Allah koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći i hvaleći ga veličaj pećina u ime Allaha milostivog samilosnog hvalje neka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu i to ne iskrivljenu nego ispravnu da teškom kaznom koju će on dati opomene a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje u kojoj će vječno boraviti i da opomene one koji govore Allah je sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, ani preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih, oni ne govore drugo do neistinu. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju? Sve što je na zemlji mi smo kao ukras stvorili, da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana bili čudo među čudima našim? Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo, gospodaru naš, daruj nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina, poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. Ispričat ćemo ti povijest njihovu, onako kako je bilo. To su bili momci. Vjerovali su u gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli Gospodar naš, gospodar je nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio. Zašto sam dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati, a ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu iznosi neistinu? Kad napustite njih i one kojima se, a ne Allahu, klanjaju, sklonite se u pećinu. Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti. I ti si mogao vidjeti kako sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinove. To je dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. I mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih njih šapa, na ulazu je ležao. Da si ih vidio, od njih bi pobjegao i straha bi te uhvatio. I mi smo ih isto tako probudili da bi jedni druge pitali koliko ste ovdje ostali? Upita jedan od njih. Ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali, rekoše. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama, jer ako oni doznaju za vas, kamenovat će vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti i tada nikad nećete ono što želite postići. I mi smo isto tako učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u času oživljenja nema nikakve sumnje, kada su se između sebe o njima raspravljali i rekli, sagradite na ulazu u nju ogradu, Gospodar njihov najbolje zna ko su oni, a onda oni do čiji se riječi najviše držalo rekoše, napravit ćemo na ulaz u nju bogomolju. Neki će reći, bila su trojica, pa s njihov ovaj je bio četvrti, a neki će govoriti, bila su petorica, pa s njihov ovaj je bio šesti, nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći, bila su sedmorica, pa s njihov ovaj bio je osmi, reci, Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno i ne pitaj o njima od njih nikoga. I nikako za bilo šta ne reci, uradit ću to sigurno sutra ne dodavši, ako Bog da. A kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci, gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga a oni su ostali u pećini svojoj tri stotine i još devet godina. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali. Tajne nebesa i zemlje jedino On zna. Kako On se vidi, kako On se čuje. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega, a On ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. Kazu iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje Niko ne može da izmijeni riječi njegove, pa niti, osim kod njega, nećeš naći utočišta nikakva. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i naveče, u želji da naklonost njegovu zasluže. I ne skidaj oči u svoji sni iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi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 i krasna li boravišta. I navedi im kao primjer dva čovjeka. Jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao i reče drugu svome, dok je s njim razgovarao, o tebe sam bogatiji, i jačeg sam roda i uđe u vrt svoj, nezahvalan gospodaru svome na blagodatima, govoreći, ne mislim da će ova ikada propasti i ne mislim da će smak svijeta ikada doći, a ako budem vraćen gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći i reće mu drug njegov, dok je s njim razgovarao. Zar ne vjeruješ onoga koji ti od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzate potpunim čovjekom učinio. Što se mene tiče, on, Allah, moj je gospodar i ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao, maš Allah, moć je samo u Allaha. Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoju nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina, bez ičega, ili da mu voda u ponor rode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. I propadoše plodovi njegovi, i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio, a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim i govoraše, kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga, i nije imao ko bi mu mogao da pomogne osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah, istiniti. On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu, a Allah sve može. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela koja vječno ostaju bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. A na dan kada planine uklonimo i kad vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, ni jednog nismo izostavili, pred gospodarom tvojim bit će oni uređave poređani. Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama, govorit će, kakva je ovo knjiga? Ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. A kad smo rekli melekima, Poklonite se Ademu. Svi su se poklonili osim Iblisa. On je bio jedan od džinova i zato se ogriješio o zapovijest gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov pored mene kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šeitan loša zamjena nevjernicima? Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i zemlje, ni neke od njih prilikom stvaranja drugih i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju. A na dan kad on rekne, pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci moji i kad ih pozovu, oni im se neće odazvati i mi ćemo učiniti da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza i griješnici ugledat će vatru i uvjerit će se da će u nju pasti i da im iz nje neće povratka biti. U ovom Kur'anu mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek više nego iko spreman da raspravlja. A ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od gospodara svoga mole oprosta samo zato što očekuju sudbinu drevnijih naroda ili što čekaju da ih snađe kazna na očigled svega svijeta. Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju a nevjernici se raspravljaju služeći se neistinama, da bi time opovrgli istinu i rugaju se dokazima mojim i mojim opomenama. I ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima gospodara svoga opominje, za njih nehaje i zaboravlja na posljedice onog što je učinio. Mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur'an ne svate i gluhim ih činimo, iako ih ti na pravi put pozoveš, oni, kad su takvi, nikada neće pravim putem poći. Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv. Da ih on za ono što zaslužuju kažnjava, odmah bi ih na muke stavio, ali njih čeka određeni čas, od koga neće naći utočišta. A ona sela i gradove smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali, i za propast njihovu bismo tačno vrijeme odredili. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora ili ću dugo, dugo ići. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. A kada se udaljiše, Musa reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovoga naše putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more, baš čudnovata. E, to je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađuše jednoga našeg groba, kojim su milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim? Upita ga Musa. Ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Vidjet ćeš da ću biti strpljiv, ako Bog da, reče Musa. I da ti se neću ni u čemu protiviti ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čem ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše, i kad se u lađu krcaše, ona je probuši. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Činio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Neka karaj me što sam zaboravio, reče. I ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. I njih dvojica krenuše. I kad sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi Musa, reče, što ubi dijete bezgrešno, koje nije nikoga ubilo. Učinio si zaista nešto vrlo ružno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.